conexão. MC Menor MR, DJ RD. E aí, molecote? Você é um moleque tão da hora, porque tá fazendo isso? Não viva na ilusão, não caia na contramão do mundo. Daquele jeitão. Você é um moleque tão da hora porque tá fazendo isso. Toma juízo. Vai acabar morrendo com essa merda. Para logo que esse vício. Tomar juízo é. Você é um moleque tão da hora porque tá fazendo isso. Toma juízo. Vai acabar morrendo com essa merda. Para logo que esse vício tomar juízo. Ele tinha a posição, adorava a adrenalina e o que mais brilhava nele era o bom coração. Tava disposto a mudar de vida, teve uma fase sofrida nas antigas por não dar atenção. Às vezes foram falta de conselhos, mas eu mesmo te aconselho ir em frente, siga seu coração. Mas veja bem suas amizades, muitos querem sua maldade, não é o mesmo ao te estender a mão. E agora que você tá na pior, dependente de um simples pó viver de brisa, só vai vai trazer tormentos. Faça o que você achar melhor, mas não é digno de dó, porque você sabe o que está fazendo. Me perdoa, mãe, por não te escutar. Todos os motivos pra eu poder expressar que eu tô vivendo esse momento. Mas em pouco em pouco nessa tese vão morrendo. Você é um moleque tão da hora, porque tá fazendo isso? Toma juízo, vai acabar morrendo que essa merda para logo esse vício tomar juízo, é eh. Você é um moleque tão da hora porque tá fazendo isso Para menor Pode <laughs> acabar morrendo que essa merda para logo que esse vício Não viva na ilusão, não caia na contramão do mundo Você é um moleque tão da hora porque tá fazendo isso Vai acabar morrendo que essa merda para logo que esse vício Toma juízo, é eh. Você é um moleque tão da hora porque tá fazendo isso Vai acabar morrendo que essa merda para logo que esse vício para menor. <laughs>